Esto es aviso de muerte para Invictor y para los compadres. En Halloween llego, de aquí no me muevo. Los compas no me pararán hasta que logre mi reto. Ni el perro guau guau, ni el trolling, ni, ni Panfilo, ni esa florín. Mi objetivo es claro aquí, si deja que dentro de ti, yo seré tu fin. Nuestro mundo es infierno, culpa de los compadretes, pero no por mucho tiempo, porque se van a quedar sin juguetes.